le rendez-vous avec le français. Bonjour, chers enfants. Bonjour, chers amis. Bonjour, mes amis. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, tout le monde. Chers auditeurs, moi, Catherine, et mes amis Nicolas, Denise, Anne et François, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Quoi de neuf, mes amis Что нового, друзья мои Quoi de neuf, mes amis L'été approche et avec lui les grandes vacances. Наступает лето, а с ним и летние каникулы. L'été approche et avec lui les grandes vacances. Où passerez-vous vos vacances Где вы будете проводить каникулы? Où passerez-vous vos vacances Moi, j'irai au bord de la mer. Я поеду на море. Moi, j'irai au bord de la mer. Et moi, j'irai dans les montagnes, à Явгоры. Et moi, j'irai dans les montagnes. Je vais voyager avec mes parents. Мы с родителями будем путешествовать. Je vais voyager avec mes parents. Je passerai mes vacances au bord de la Moskova. Я проведу каникулы на берегу Москвы-реки. Je passerai mes vacances au bord de la Moskova. Et qu'est-ce que vous allez faire en vacances А чем вы будете заниматься во время каникул Et qu'est-ce que vous allez faire en vacances Je vais nager et peut-être je ferai de la voile. Я буду плавать и, может быть, ходить под парусом. Je vais nager et peut-être je ferai de la voile. Je vais admirer de beaux paysages de montagne. Я буду любоваться прекрасными горными пейзажами. Je vais admirer de beaux paysages de montagne. On dit qu'il n'y a que les montagnes qui peuvent être plus belles que les montagnes. Говорят, что красивее гор могут быть только горы. On dit qu'il n'y a que les montagnes qui peuvent être plus belles que les montagnes. J'espère apprendre beaucoup de nouveau en voyageant. Я надеюсь узнать много нового из путешествий. J'espère apprendre beaucoup de nouveau en voyageant. Je voudrais voir comment on vit, comment on s'amuse, comment on se repose. Мне хочется посмотреть, как живут, как развлекаются, как отдыхают. Je voudrais voir comment on vit, comment on s'amuse, comment on se repose. On dit que les voyages forment la jeunesse. Говорят, что путешествия формируют молодость. On dit que les voyages forment la jeunesse. Et moi, je vais camper au bord de la Moskova. А я разобью палатку на берегу Москвы-реки. Et moi, je vais camper au bord de la Moskova. Je vais pêcher à la ligne et faire cuire des pommes de terre sur le feu. Я буду ловить удочкой рыбу и печь картошку на костре. Je vais pêcher à la ligne et faire cuire des pommes de terre sur le feu. Oh, que c'est appétissant Les pommes de terre cuites sur le feu de bois. О, как это аппетитно! Картошка, испеченная на лесном костре. Oh, que c'est appétissant Les pommes de terre cuites sur le feu de bois. Et savez-vous comment et quand on a connu les pommes de terre en France А знаете, как и когда узнали картошку во Франции Et savez-vous comment et quand on a connu les pommes de terre en France Non, il serait intéressant de le savoir. Нет, было бы интересно узнать. Non, il serait intéressant de le savoir. Alors, écoutons une histoire. Тогда послушайте одну историю. Alors, écoutons une histoire. Un grand bienfaiteur de l'humanité. Благодетель человечества. En 1771, l'Académie de Besançon mit un concours en mémoire sur les plantes qui pouvaient le mieux suppléer les céréales, celles dont on fait le pain dans le temps de disette. В 1771 году Бизансонская академия объявила конкурс на труд о растениях, которые могли бы наилучшим образом заменить зерновые в случае голода. Parmentier se rappela alors qu'étant prisonnier en Allemagne, on lui avait donné souvent, au lieu de pain, une ration d'un aliment qu'il ne connaissait point, mais qu'il trouvait excellent. Пармантье вспомнил тогда, что в то время, как он находился в плену в Германии, ему часто давали вместо хлеба порцию какого-то продукта, который был ему совершенно незнаком, но который он находил превосходным. C'était la pomme de terre. Это был картофель. Il rédigea son mémoire, concourut et obtint le prix. Он написал о нем работу и получил премию на конкурсе. La plante n'était connue que de quelques savants. Растение было известно лишь нескольким ученым. Il s'agissait de la répandre. Надо было его распространить. Là commencèrent les tribulations sans fin du bon Parmentier. И тут начались бесконечные мытарства доброго Пармантье. La routine et l'i- et l'ignorance regardaient ce tubercule comme engendrant la lèpre. Из-за рутины и невежества считали, что этот клубень вызывает проказу. Les uns disaient qu'il donnait la fièvre. Одни говорили, что он приводит к лихорадке. Selon d'autres, il approvissait la terre au point de ruiner tout pays qui le cultivait. По мнению других, он истощал землю до такой степени, что мог разорить любую страну, где ее возделывали. Parmentier refuta toutes ces erreurs et s'attacha à faire ressortir les nombreux avantages qu'on pouvait retirer de cette plante. Пармантье опроверг все эти заблуждения и показал многочисленные преимущества, которые можно было извлечь из этого растения. Rien ne lui coûta. Recherche, travaux, sollicitations. Его не остановили ни научные изыскания, ни труд, ни просьбы и ходатайства. Il réussit enfin à obtenir de Louis XVI 25 hectares près de Paris. Наконец ему удалось получить от Людовика XVI 25 гектаров земли около Парижа. Il les fit labourer et planter de pommes de terre. Он возделал эту землю и засадил ее картофелем. Au moment de la maturité, afin d'exciter l'avidité et la curiosité de la foule, Et sachant aussi cette vieille vérité que rien ne plaît comme le fruit défendu. il fit mettre les gardes pendant le jour autour du champ pour en interdire l'accès aux voleurs. Когда картофель созрел, чтобы возбудить любопытство и зная извечную истину, запретный плод сладок, он поставил стражу на день вокруг поля, чтобы преградить доступ ворам. Mais comme il avait bien soin de retirer les gardes la nuit, on vint lui dire un matin que des maraudeurs s'étaient introduits dans le champ et qu'ils avaient dérobé une quantité considérable de pommes de terre. А так как он снял стражу на ночь, то утром ему доложили, что мародеры проникли на поле и похитили значительную часть картофеля. Dieu soit béni! S'écria-t-il tout joyeux. Voilà la première fois qu'un larcin cause du plaisir au volet. Слава Богу! воскликнул он радостно. В первый раз вор приносит столько удовольствия обворованному. Et mettant en pièce d'argent dans la main de celui que lui avait annoncé ce désastre, et qui le regardait d'un air ébahi, et lui dit И положив серебряную монету в руку того, кто сообщил ему об этом несчастье, и теперь изумленно на него смотрел, он сказал, Voilà pour vous récompenser de la bonne nouvelle que vous venez de m'apprendre. «А это награда за добрую весть, которую вы мне только что принесли». Lorsque les pommes de terre furent en fleurs, Parmentier fit un bouquet et le porta à Versailles. Когда картофель зацвел, Пармантье собрал из него букет и отнес в Версаль. Louis XVI prit une fleur et la mit à sa boutonnière. Les courtisans imitèrent le roi, et la plante, dès ce moment, attira la curiosité. Людовик XVI взял один цветок и прикрепил его к петлице. Придворные последовали его примеру, и с этого момента растение привлекло всеобщее внимание. En un jour, Parmentier donna un grand repas. où se rencontrèrent bon nombre d'hommes distingués et de savants. В другой раз Пармантье устроил банкет, на котором встретились многочисленные почетные гости и ученые. Les convives s'extasiaient sur la variété des mets et le goût parfait de chacun d'eux. Приглашенные восхищались разнообразием блюд и чудесным вкусом каждого из них. Alors le maître de la maison, au comble de la joie, déclara au dessert que la pomme de terre, déguisée sous toutes les formes, avait fourni seule la substance des mets. Тогда хозяин дома торжеству объявил за десертом, что все блюда были из одного только картофеля, но приготовленного по-разному. Le succès le plus éclatant récompensa enfin tant de zèle et des efforts si ingénieux. Ошеломляющий успех вознаградил, наконец, Пармантье за его усердие и изобретательность. Пармантье avait de la fantaisie. У Пармантье было много фантазии. Et «Э vous, mes amis, quel mess avez-vous préparé avec le pomme de terre? А вы, друзья мои, какие блюда умеете готовить из картофеля? On met des pommes de terre dans des potages. Картофель кладут в суп. Mon plat préféré est le bistec avec des frites. Мое любимое блюдо – бифштек с жареным картофелем. On met des pommes de terre dans différentes salades. Картофель кладут в различные салаты. Et quels autres produits ont été introduits en France? А что еще было завезено во Францию? Beaucoup de choses. Очень много всего разного. Un des produits les plus connus est le tabac. Например, табак. Il a été introduit en France par Jean Nicot au XVIe siècle. Он был завезен во Францию Жаном Нико в XVI веке. Le mot nicotine, herbe à Nicot, est dérivé justement du nom de ce Jean Nicot. Слово никотин, трава Нико, произошло как раз от имени Жана Нико. La nicotine est très mauvaise pour la santé. Nicotine очень вреден для здоровья. À forte dose, elle peut amener une intoxication atteignant les appareils digestifs, circulatoires, respiratoires et le système nerveux. В больших дозах он может вызвать отравление, поражающее органы пищеварения, систему кровообращения, дыхательный аппарат и нервную систему. Quelle horreur! Какой ужас! Rien qu'en l'écoutant, on peut en mourir. Только слушая это, можно умереть. Autrefois, on prisait le tabac. В старину табак нюхали. Et c'était le privilège des riches. И это было привилегией богачей. Les tabatières, on le mettait du tabac prisé était même parfois en or, orné de pierres précieuses en порцelaine. Табакерки, в которые клали нюхательный табак, были иногда даже из золота, украшенные драгоценными камнями или из фарфора. C'était des œuvres d'art. Это были произведения искусства. Et c'était surtout à la mode au XVIIIe siècle. И это стало особенно модно в XVIII веке. Voulez-vous écouter combien on était fiers d'avoir du bon tabac? Хотите послушать, как гордились хорошим табаком? Écoutez, послушать? Comment? А как это? Voilà comment, а вот как. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du faim et du bien râpé, qui ne sera pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du faim et du bien râpé, qui ne sera pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Как хорош табак в моей табакерке, как хорош табак, но не для тебя. Maintenant, aux États-Unis, on donne des primes à ceux qui не fument pas. Сейчас в Соединенных Штатах дают премию тому, кто не курит. Pourquoi? А почему? Mais naturellement, parce qu'il travaille mieux. И parce que leur longévité est plus grande. Да потому что они лучше работают и дольше живут. Moi aussi, je veux recevoir des primes, je veux travailler bien et vivre longtemps. Я тоже хочу получать премии, хорошо работать и долго жить. И c'est pourquoi je ne fumerai jamais. И поэтому я никогда не буду курить. Au revoir, chers amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, chers éditeurs. Au revoir, chers enfants. Au revoir, chers amis. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du faim et du bien râpé, qui ne sera pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du faim et du bien râpé.